קטרין לבטל את המופע. ובמערכת הפוליטית תגובות חריפות לביטול הופעתה של להקת בת שבע. ראש מרץ יוסי שריד אמר הערב שאוהד נהרין ורקדני להקת בת שבע הצילו את כבוד האומנות והתרבות בישראל כשביטלו את הופעתם. שרת החינוך לשעבר, שולמית אלוני, אמרה כי זהו קץ התרבות הישראלית. ראש עיריית תל אביב רוני מילוא גינה אף הוא את הלחצים שהופעלו על הלהקה ואמר כי הוא מזועזע מכך שלאחר 50 שנות מדינה עדיין קיימת בארץ צנזורה דתית. מבוכה נוספת נגרמה הערב במהלך מופע פעמוני היובל. מזכ"ל מפלגת העבודה, חבר הכנסת רענן כהן, עזב את המופע בטרם סיומו, במחאה על כך שבנאומי הפתיחה לא הוזכר שמו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ופועלו למען השלום. רק מצפון לא נקי, אמר חבר הכנסת כהן, יכול להתעלם בערב זה מרצח רבין. ידיעה שהעביר כתבנו אילן יונס. בכיכר השבת בירושלים יידו בשעה האחרונה חרדים אבנים לעבר מכוניות חולפות. כתבנו לענייני משטרה אסף זוהר מוסר שהולכת רגל נפצעה בראשה מאבן ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ביקור חולים. המשטרה שהתערבה באירוע השליטה סדר במקום. בתאונת דרכים שאירעה הלילה בשדרות המגינים בחיפה נהרג אדם אחד וחמישה נפצעו, מהם ארבעה באורח קשה. מהמשטרה נמסר לכתבנו בחיפה, קובי מנגל, כי מכונית פרטית התהפכה ועברה לנתיב הנגדי. הרכב התלקח ונוסעיו חולצו בידי כבאים שהגיעו למקום. גופת אדם נמצאה ערב תרומית למצפה שלם בעין גדי. יחידות החילוץ של מגילות ועין גדי עוסקות כעת בחילוץ הגופה. כתבנו אורי בנדר מוסר שבמשטרה בודקים האם מדובר בגופתו של אליהו אבנסון, הנעדר מזה כשבוע. נבחרת הנערים של ישראל בכדורגל העפילה לשלב רבע הגמר באליפות אירופה שנערכת בסקוטלנד. כתבנו אבי משולם מוסר כי ישראל ניצחה הלילה את נבחרת הנערים של קרואטיה בתוצאה 2-0. משחקה הבא של ישראל במסגרת אליפות אירופה ייערך ביום ראשון מול נבחרת הנערים של פורטוגל. תחתית מזג האוויר לסיום, הלילה ומחר יוסיף להיות נאה, בימים הקרובים צפויה התחממות הדרגתית. אלה הן מעלות החום המרביות החזויות, ברמת הגולן ובגליל מ-10 מעלות הלילה עד 22 מעלות מחר, בחיפה ובתל אביב מ-13 עד 24, בירושלים מ-11 עד 24, בבאר שבע מ-12 עד 30, ובאילת מ-20 מעלות הלילה עד 34 מעלות מחר בצהריים. את החדשות הערב ערכה דנה וייס, ועד כאן מחדר החדשות של גלי צה"ל. גלי לגל גלגלצ, לגל ברוך השחסל. תנות שמישי מח, חמישים שנות, תנות שמישי מח. חמישים שנות לעסק שחור בגלגלצ. סטלג לגלגלצ. ערב טוב, אני אומנות משונה. למה? כל אחד יכול... לעשות... סיגה! לא. כל בן אדם פתאום דופק לך פה אה? לא. איזה מין דבר זה? נכון לעכשיו, זה הגרוב הנכון. אז תפתח את הרדיו ותשמע את זה המון. אני רוצה את זה חריף מתכון ישר מהרחוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. קוראים לי אברי הגדול ואני לא אשמע הכל. כי הוא אוהב את זה ברב והוא רוצה את זה בסוף. אבל ביום חמישי כשהשעון מראה חצות אני אפתח את הרדיו שלא יהיו לכם ספקות, אז שחרר את הכפתור! ברדיו יש משהו שחור בגלגלצ. יואו! מהאיפל לאופ הסביבון אל הסוף. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב. אתם מאזינים לעסק שחור. מסיבה על הכיף כיפאק. עם לירון טהני וכואב. דיגה! אה. דיגה! אה. 50 שנות דה לעסק שחור. אני אה, בדיכאון. אל תהיה. לא, באמת. רועי! אחרי 50 שנה. כן. כאילו, אני בדיכאון. 50 שנה לשבת פה איתך, אני בדיכאון. וגם זה שהתוכנית שלנו יורדת, שהיום זו התוכנית האחרונה שלנו, בגלל uh, קיצוצים כל הכסף הלך לפעמוני היובל, ואין כסף בשבילנו. זהו, אה. מדכא. אז עוד חמש דעות. אוקיי. רועי, רועי, רועי, רועי מרון. הוא המפיק. טכנאי היובל, 50 שנה הוא כבר איתנו. פרס גלגלצ להצטיינות בתפקיד, תפקוד תחת טמטום של שני מגישים, בעת סערה, גבירותיי ורבותיי, האיש, המיתוס, ההצלחה והמשקפיים. You be Mendelssohn, the number one nigga in this joint, baby, baby. קוואמי. רציתי להביא את ריטה, אה? שתשאיר את השם שלך, תשאיר השיר שלך היום, אמרה שהיא, יש לה חלטורה, כן. לירון כן. תהני word up. חני נחמיאס הייתה אמורה לעשות את הקטע שלך. באמת? ויהיו ראפרים שמברכים את מדינת ישראל ודאי. מאסטר פי יגיד, או... אה. אה. של 03-765-2252 765-2252 נכון. שימו לב, שימו לב, מה, מה, זה פרס! יש לנו היום ככה, קודם כל, אני, אם לא הייתי עובד פה הייתי מתקשר בשביל לזכות בו. חמישה דיסקים מאלבום, חמישה עותקים מאלבום ההופעה החדש של שב"כ סמך. That's right! מתנת NMC ו... ו... חמישה כרטיסים זוגיים. זוגיים! להופעת הסיום של הסיבוב. להופעת הסיום של הסיבוב! של שב"כ ס' בתל אביב, ביום שני. של שב"כ ס' בתל אביב ביום שני, אתם קולטים! 7, 6, 5, 22, 52 תל אביב. כל כרטיס כזה שווה משהו כשחור! לא יודע מה, זרוק מחיר. מה הטלמסר? מה אה, זה, הדיווחים? הפקס, הפקס, 03-68-38-908, זה הפקס שלנו. בכיף כיף. חמישה כרטיסים זוגיים להופעה האחרונה של שב"כ. אתה קולט? וחמישה עותקים על בהופעה. יש לנו היום... מה צריך לעשות? כולה להתקשר ל-0376522252, זהו! יש לנו היום... חידות, אין... יש לנו היום... וזוכים! קטעים באשמת בכורה מאלבום ההופעה של שב"כ. קטע חדש של פרז שאנחנו שומעים עכשיו עם אולדרטי בסטות ואנחנו ניתן לכם במהלך התוכנית להקליט מההתחלה עד הסוף, בלי הפרעות, את הידם אפ של טופק. באמת, מה? אה, ודוקטור דרם מתחתן היום. מה עוד אתם רוצים? דם, דם. דיווחים בשידור חיים, החתונה. אין לנו יותר מה לתת, אנחנו נותנים את מה שיש לנו, יותר מזה כלום. Your records sound like a demo that was yet not mixed. Your whole style and it should be fixed. Time running out as my Rolex stick. Don't get caught on the average. Too electric. אבניוז, פרז, יחד עם קימאני. וזה הלייט הנוכחי שקימאני משתתף בו. PM Dawn, gotta be moving on up. We be moving on up. make another try. Hey, hey. Up top, I'ma find you a place. I ain't gonna stop until I see that pretty smile on your face. Ah, so now. la, wee wee, freak freak. You say you want trendy, you say you want chic, and honey dips, rubbing on your money clip, hanging at your place, boardwalk and block place, acting all new. Look at you, higher living. Meanwhile, your style's played out like racism. Me, I'm fresh out of love. It's quite tragic when all they wanna do is inspect my gadget and change a Superman to Clark Kent, all for the sake of fake amusement. She said, What do you consider fun? If you can get it, get it, consider yourself good. stay strong. The time has come to make that change. Whoa, here comes the sun, there goes the rain. Hey, hey, take that first step to tomorrow. Hey, hey, life may bring you joy or sorrow. Whoa, now I'm the נעשה את זה עוד פעם. היי, אתה זוכר את השיר הראשון ששידרנו לפני 50 שנה בתוכנית? אם אני זוכר, חביבי. מה זה היה? היו ימים... ישראל יצחקי? כן, ישראל יצחקי עושה את הראפ כן. העברי הראשון. כן, I'm not a gangster, I just אה, בונה... אה, I לא, just כן. build a lot. בדיוק, build a lot. אחריו הגיע שמשון ברנוי. אתה זוכר בימי הצנע? שמשון ברנוי עם השיר על הבנימינים. נכון, זה הכל על נכון, בנימין. נכון, זה היה בתקופה שהקימו את בנימינה. אני זוכר את הימים. 50 שנה לשבת ולהסתכל על הפרצוף המכוער שלך, 50 שנה. היי. אני רוצה להגיד לך שלאחר 50 שנה... זהו. יש דיווחי תנועה? לא, ממש לא. אתה חושב שהייתי מורח סתם את הטקסט האינפנטילי הזה, אם היו דיווחי תנועה? מה הפקס? שלנו. אה, 03 68 38 908. זה הפקס. ציירו לנו סיורי יובל. ויש לנו גם טלמסר יובל. שהיום יש בו הודעת יובל חגיגית. נכון, וגם פרס יובל מיוחד. חנן. סליחה? פרס יובל, חנן, מין הומור <laughs> מילולי, אווילי. אני כן. כל כך דהה שאני כבר לא קולט את כן. הבדיחות. לא, לא אתה לא דהה, אתה דופוס קצת, כן. אוקיי, אז יש לנו בטלמסר, למי שמתקשר ואין לא, חידה, רק לא תבקשו. לא לא יש לנו בטלמסר. רגע, תן לסיים את המשפט לכבוד היובל. אוקיי. תודה. רמיקס, <laughs> רמיקס, אוקיי. אוקיי. מי שמתקשר לטלמסר צריך לבקש רק שירים לתוכניות הבאות. לא, זה אחד היה... מה? ויש לנו אה, חמישה עותקים, לא חמישה עותקים מאלבום ההופעה החדש של שב"כ סמך. 20 לשני 98 הופעה חיה בקריות, שב"כ סמך תקליט חדש ו... יש לנו גם חמישה כרטיסים זוגיים להופעה של שב"כ סמך, הופעת הפרידה. נורא מסובך, לא הבנתי. כאילו, חמישה כרטיסים זוגיים להופעה קרובה של שב"כ סמך ביום שני הקרוב בתל אביב. כן, ומה צריך לעשות? להתקשר לטלם 10, לבקש שירים וזהו. לא, צריך להשאיר גם מספר טלפון, אה, בשביל שאם הם יזכו נכון. בכרטיסים, אז נוכל להודיע לא להם, כי לא נספיק הרי לשלוח את הכרטיסים. נכון. 765-2252 תל אביב, זה המספר. בגלל דואר היובל. נכון. מתוך אלבום הופעה של שב"כ ס'. זה שיר יובל?

Tus padres, sí, y es virtud, virtud, sí es, y es virtud de un Yeah. תהיה לא אנחנו לא עונים! רק תוקעים בחצוצרה! עם עיניים עם שלא כדאי להם

Bands on some grants like Horace. Yeah, living the raw deal. Three course meal, spaghetti, fettuccine, and bill. But still, everything's real in the field. And what you can't have now, leave in your will. But don't knock me for trying to bury seven zeros over in Rio de Janeiro. Ain't nobody's hero, but I wanna be heard. On ya and every day, that's my word. Swimming in women with their own condominiums, five plus five who drive millenniums. It's all about the Benjamins. What? I gave a 50 pound bag for the mutts. Five carrots on my hands with the cuts. And something I European clothed out with the clutch. What? Drinking more liquor, driving a broke bigger. I'm with most sippers, watched by gold diggers. Rocking short denims with gold zippers. Lost your touch, we kept ours. Popping crystals, freaking a three quarter reptile. Enormous cream, Morris Green. Bench cheap for my team, so while you sleep, I'm a scheme. You see through, why nobody never gonna believe you. You should do what we do, stack chips like. Let the melody intrigue you, uh-huh. cause I leave you. I'm only here for that green paper with I'm the strictly eagle. trying to cop those colossal size Picasso's and have pop and flip coke outside the gatos. The end up with cash flowing like Sosa and the Latin chick transporting. Stampeding over pop holes, never sober flexing Range Rovers, dealing weight by Minnesota. Avoiding arcs with camcorders and Chevy Novas. Stash in the building with this chick named Alona from Daytona. When I was young, I want the boner, but now I only hit chicks who win beauty pageants. Tricking and taking me skin at the Aspens. Uh, mint mental, stay popping crystal, pack a black. And the act coupe that's dark brown, pinky ringing, gondolas with the man singing, Italian music down the river with your chick clinging to my biz orbs, you mad folks.

throw a hex on the whole family. Uh-huh. Dressed in all black like the omen. You have your friends singing, this is for my homies. Right. And you know me for making it so sick. Floss in my six with the Lex on the wrist. If it's murder, you know she wrote it. Uh-huh. German Ruger for your throat. Know you wanna feel the rules, yeah. it's platinum coated. Take your pick, got a firearm, you should've told it. Sucker, all that bullshit. Player hating from the sideline, get your off. How you ride mine? I'm a good fella, kinda late. Stack the 80s and Mercedes. Puffy, hold me down, baby. Only female in my crew, and I kick. Uh, uh, uh, come on. i skills, crystal still, high bills in Brazil. About a mill of ice grill, make it hard to figure me. Liquor be kicking me, in my ass summer. Donnie Brasco left my East Coast girl, the Bentley, the twirl. My West Coast shorty push the chrome 740, rocking red man and naughty. Oh, with my kitty cat, half a brick a gate in the bra with her ticket. And I'm living that whole life we push weight to James State, lift the closest Francis, the praying mantis, attack with the Mac, my left hand spit, right hand grip on the whip for the smooth getaway, player haters get away, on my lead will spray, squeeze off till I'm empty, don't tempt me, only to hell I send thee, all about the Benji. What? מה קורה, דופוס אחי? יאללה, תזיז את התחת שלך מהסוסיתא וכנס כבר למסיבה, שמח! יוצא, אחי, יוצא, מה אתה ממהר? הצ'ק עליך, אחי. לא עליי. לא עליך, אחי, לא בכיס שלך, מה קרה? עליי, עליי, אה, אחי, שגם עליך, סמבל. עשר, יאללה בואו נכנס. בואו, בואו, בואו, הנה, ערב טוב, ערב לא, טוב, ילכו לא, לא. את הצ'ק, יאללה, עופו לי מהעיניים. דוקטורים על... דוקטורים, הגיע הזמן שהתחתן הדוקטור, הדוקטור הזה, לא? יאללה, חתונה זה טמבל, זה כל החברים שלו, דוקטורים עם עגילים באוזניים, עם קהליהם בואו נלך נרביץ איזה דרינק. יאללה, אחי. או, פנה פנה לברמן. או, ברמן, אחי, תביאי בשתייה. יאללה, מה זה? מה זה לא הדבר השחור הזה? מה זה? את כל הים מתרומם, תביא איזה בירה עם וויסקי בצד. מה אתה חושב, אני נקבה? מה קרה לך? תאמין לי, זה המשך כריות הכי חופשי, הברמן הזה. יאללה, לך מפה, בובו. בואנה, מה זה הגזרים עם הזיתים עליהם? הם אפילו באוכל, יועל בנפש. אז בואו בוא נלך לשולחן. אחי, בוא בוא אולי יש על השולחן איזה בורקיטס טובה, אחי. וואלה, נביא אותה בבורקיטס, כמו במילואים, אחי. אחי, קלוט אותו, קלוט אותו, מצלם אותך זה. וואי וואי, בואנה יא מיניאק, מה אתה מצלם אותי? תיזהר ממני. כנס בו. לא יכול להיכנס בו. מה לא יכול? מה, אתה לא גבר טייגר, כנס. אחי, אתה יונק, הוא לא מהעיתונות השמאלנית. אה. הוא בסדר, הוא מפוטו מיכל, הוא מנציח את האירוע לטובת המשפחה. פוטו מיכל גם תלמוד שלי. בואנה, יאללה, נתיישב על השולחן. מוכן עם הברוקי. יאללה, בוא נתיישב. אחי, חבר. אוי לנשמה, תראה איזה יופי, יום העצמאות אחרי הזיקוקים, באמת הגיע הזמן לאיזה חתונה. איזה רומנטי זה להתחתן ביום העצמאות, אה כפרה פוסי, בטח נשמה. אבל רציתי להגיד לך, כשאת נראית... עשר, ובכלל לא רואים שאת אומללה מההיריון, השמלה יושבת עלייך פיקס. וואלה, באמת, עוד לא דיברנו על ההיריון זמן רב. בכלל רציתי לומר לך שגם השמלה שלך עם כוללנית עם עין שחורים שמודבקים בדיוק באמצע של המתחת, יענו גם כן איזה כפרה, שעתיים ביליתי בללבוש אותה. יאללה, בוא ניכנס פנימה. וואלה, מבלעת הרבה... וואו! איזה אימא! הפרה יש לזאת? איזה מכוערת היא! היא באמת... מי זאת הכלה המכוערת הזאת? קולדה. תביאי לה פיצה קולדה לך, לבת דודה שלי כפרה עליי. יאללה בואי, בואי בואי לשולחן הזה, עם כל אה, העניינים הזה, גם שעות על הנפש, בואי נלך לשולחן שלנו. אז ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אנחנו כן, רוצים כן. להזמין אתכם. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, האחים מנדז רוצים להזמין אתכם. להגיע הישר אל החופה, לא להתבייש, גבירותיי ורבותיי, כן, החתן כן, והכלה כבר מחכים לכם. אנחנו שמחים לברך אתכם כאן לרגע חתונתם של דוקטור דרי ובחירת אה, ליבו, סלין דיון. כן, כמו שאומרים, אה, לעולמי גלי שושה נכנסת גברת עם סלין. כן, כן, אפה, איפה הכפיים, גבירותיי ורבותיי? אנחנו רוצים אתכם שמחים בערב הזה, ערב יום העצמות גבירותיי ורבותיי. חג שמח, חג שמח. אוקיי. אוקיי. בואו תגיעו לחופה, גבירותיי ורבותיי, בהמשך הערב יש לנו כאן שיגועים גדולים מהחיים, גבירותיי ורבותיי. מנדז אירועים והפקות, אתם אה, מוזמנים לקחת את הטלפון אצל נערת הגלגל, גבירותיי ורבותיי. בהחלט, ויש לנו פרסים, גבירותיי ורבותיי, מלא פרסים יש לנו בשבילכם. אם כן, השולחן אה, הכי יפה, השולחן שייתן הכי הרבה בכפיים ויעשה שמח, שמח, שמח, שמח. גבירותיי ורבותיי, אנחנו ניתן פרס. קודם כל ניתן את הדיסק של אבי ביטר, מבצע משיריו של פרס דני, כן, כן, כן, רבותיי, זה לא הכל, זה עדיין לא הפרס הגדול. יש לנו כאן גם בקבוק שמפניה פנטזיה לשולחן השמח ביותר, גבירותיי ורבותיי, אז בואו נכנס בקריים! הרב, הרב מתבקש להגיע לחופה. הרב, תגיע לחופה בבקשה. כבוד הרב, here. Uh huh. Uh-huh. Come on. That's right. That's right. Track bastards. Yeah. Nana. Uh-huh. Uh huh. Uh. huh. With a pop, brace yourself as I ride on top. Close your eyes as you ride. Right out your socks, not Lose his mind as he grind in the tunnel. Uh. Wanna give me the cash he made off his last bundle. uh Nasty girl, don't pass me the world. Uh. I push the beat, not the backseat girl. Don't deep throat the C note, she floats. Murder she wrote and keeps the heat close. Fun nigga, we post to be the illest on three coasts. Familiar, bigger than Ecos. Y'all Danny DeVito, small niggas. All I see is the penny eaters. That's all niggas. No shark in this year, raise the nigga. 15% make the whole world sit up and take notice. Now I take over, y'all take quotas. to hip hop. Uh, right out the gate, y'all, we drop hits. Now tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure. That's right, we drop hits. Tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure. Too live, nasty as a wannabe. Oh, don't shake your sassy ass in front of me. Before I take it there and tear your back out. That shit ain't happened since the map was out. I'm Lola Falana, dripped in Gabbana. 90 style, the finest style. Right the to fit, wanna taste the shit. Put me on a basin, throw your face in it. Fuck up. Nah, nah, y'all can't touch her. My sex drive all night like a trucker. Let alone the skills I possess. And y'all gon' see by these mills I possess. Never settle for less. I'm in excess, not inexpensive. DVS to the two. That's just the way I'm built. Nasty, world class, still uh, out the gate, y'all. We drop hits. Now tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure. That's right, we drop hits. Tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure. Hold what I got, uh, roll with the rock. Uh, Cafelli Capo when the candy apple drop. Will tears fall to your ears if I don't stop? Can you throw it like a quarterback third in a lot? get your lock like Diggy with herb in the spot. Word nitty, the cop in the giddy. Uh, I'm the bomb Diggy, put out a sexy brown thing. Uh. Madame, yeah. Turn over from the full court pressure, the undressing and shit all over your asses. I ain't playing, knock it out at the weigh-ins. i am saying, what's the sense in delaying? laying? I'm trying to run G from the P to the AM. I saw your little thing, now I'm swaying, okay then. Jigga! Uh, uh, straight out the gate, y'all, we drop hits. Now tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure right, we drop hits. Tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing for sure. Straight uh, out the gate, y'all, we drop hits. And tell me, how nasty can you get? All the way from the hood to your neck of the woods is ripped. One thing Jay Z, sure. Foxy Brown, I'll be good. All the way from your hood, כמו שהוא אמר. מה, מה קרה? לא, לא אתה מסתכל עליי במבט השמור אצלך, בדרך כלל לקבצנים ולרוכלים רמאים. אהבתי את התשובה, תודה. 03-765-2252, 765-2252, הטלמייסר. תבקשו רק שירים לתוכניות הבאות, ויש לנו היום... חמישה כרטיסים. אה, אוקיי. לא, כן. אוקיי, יש לנו חמישה עותקים. כרטיסים. אוקיי, מההתחלה. יש לנו חמישה... עותקים. כרטיסים. לא, לא, לא. חמישה עותקים מאלבום ההופעה החדש של שב"כ סמך, 20 לשני 98, הופעה חיה בקריות, וחמישה כרטיסים זוגיים. חמישה כרטיסים זוגיים להופעת הפרידה. האחרונה. של שב"כ סמך. של הלהקה. בקולנוע אלנבי. שב"כ סמך. יום שני הקרוב. בקולנוע אלנבי. תשע בערב. ביום שני הקרוב, בשעה תשע בערב. חמישה כרטיסים זוגיים, חמישה... של השב"כ יום שני. לא, ח... חמישה עותקים. וחמישה עותקים מהאלבום. כרטיסים. 765-2252 תל אביב. רק תבקשו שירים. ותשאירו טלפון. טלפון, הכי חשוב. לא מספר פקס. מה? אין. <laughs> כאילו, דפקתי את המחשב. אה, מה? מה הפקס? שש, שמונה, אני זוכר. שלוש. רגע, רגע, איפה צ'אן כנסת שצריך אותו? רבאק, שש, שמונה, שלוש, שמונה, שמונה, לא, שלוש. שמונה, תשע, אפס, שמונה. אנחנו מתפקידים אחלה, כמו, מתקתקים כמו פעמוני לא יובל היום. מה? אפס, שמונה, תל אביב. אתה רוצה שאני ארקוד לך את אחד מי יודע? כן. אחד מי יודע, פליה, רלווה! שתיים, מי יודע? הנה התחתונים שלי, שלוש, מי יודע? הנה הביצים שלי, יש לי שלוש ביצים! עכשיו שים לב, אני אעשה איתם ג'אגלינג! לזה אני קורא אומנות! ג'יגלינג. ג'יגילינג. אה, מה? יש לנו שיר חדש של פרז מהפוג'יז יחד עם אולטרטי בסטרד מהוו. הוא מופיע בבגדיו התחתונים? טנג, וו, טנק, לא, לא, רגע, טנק. זה מאוד חשוב לדעת, כי אם כן, אני, אם הוא הולך להופיע עם בגדיו התחתונים, אז אני עוזב. לך. נעלבתי לי, ודי. <laughs> אני לא אכפת, זה. פרז יחד עם אולד דרטי בסטרד ומיה, לא מתוך הסרט החדש בולוורף. גטו סופרסטאר קוראים לזה. אה. אנחנו בקרוב נחזור לחתונה של דוקטור דרה. mean. The supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas, diplomatic immunities. No time for a visa, it just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon, letting bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it ready retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the D-Lo. tug of war while the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's yeah. really going yeah. on in the streets. Now every dog got his day, needless to say. When the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of parade. Kick your balls like Pele, pick I'm doing ballet. Peace like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling Ole. Who the hell wanna see me from BK to Calais? Come on, uh. when you thought it was safe in a commonplace. Showcase your finances, lose a bass on the horse race. Two phase, getting D phase out like Scarface. Slow uh. your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, <laughs> wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. Was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, this all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. גטו סופרסטאר, פרז מהפוג'יז יחד עם... או שיימש! שאיזה איזה נאום הוא נשא אז בטקס, זה נאום גדול. איזה איש אינטליגנטי, מבריק. זה היה משהו כמו... היי שואי, אני <laughs> אה, רון, רון, קיבלנו את הפקס שלך, בן אדם פקס מדהים, תודה רבה. אה, תודה רבה גם לליאת על הפקס שלה. אה, דין אבישר, ידידנו היקר, התשובה לבקשתך היא חיובית. תשאיר לנו את הטלפון שלך בטלמסר ונדבר איתך על זה. ועידו הרשקוביץ, אורי וולנר וירון בידרמן, תודה גם על הפקס המשובח שלכם. מספר פקס. כן. מהר. כן. אני לא זוכר, לא אני לא זוכר, אני זקן. אה, 6838908, איזה מפיק יעיל. This is the remix. This is the remix. This is the remix. the Jimps pump this remix. This is the remix. אתה לא מתעורר בלילה לפעמים ומרגיש שאתה טיפוס רפטטיבי יקירי? This is the remix. Chips pump this new remix. רימיקס, ג'יפס. מה זאת אומרת צ'יפס מפמפמים את הרימיקס הזה? Gotta keep it real. Tell me what's going on. Tell me how you feel. Boy, I know you want me just as much as I want you. So come and get my love. All here for you. Oh, yeah. When it's right, yeah, yeah. but you don't know what to say. When I walk a to you, baby, you seem so shy. to be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song to dance. They go wild like Texas. They moving like No Limit Soldiers. It went from a dream to the young supreme singing girl. No, no, no, when it's like, yeah, yeah, yeah. Why you כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין עכשיו את החתן והקהלה אל רחבת הריקודים לסלו הראשון של הערב, ואני מזמין גם את שאר הזוגות להצטרף אליהם על רחבת הריקודים. יופי, תצטרפו אלינו, גבירותיי ורבותיי. אנחנו כמובן מכריזים על תחרות הריקודים שפותחת את הערב הזה. גבירותיי ורבותיי, הזוג שרוקד הכי יפה, הכי שמח בסלו שלו, יזכה בעיבודים הטורקיים של פאף דדי לשיריו של אבי ביטר, וגם בבקבוק שמפניה להתחיל בשמח, גבירותיי ורבותיי. בואנה אחי, אני מת לזכות בדיסק דיסק ובבקבוק שמפניה. אה, אחי, בשביל זה אתה צריך איזה בת זוג לריקודים, אני לא מתכוון לרקוד איתך, למה יחשבו אני איזה משך כריות או משהו. בואנה אחי, תקלוט את שתי הבחורינות בשולחן שלנו, אתה רואה זאת? אני הולך להתחיל איתה, תתחיל איתה טיגריס, תתחיל איתה נמר. תסלחי לי יפהפייה, אי פעם אמרו לך שיש לך עיניים ירוקות מהממות ועם השמלה המקסימה שלך לא רואים שאכלת יותר מדי בחתונה הזאת <laughs> אתה מביך עליי! תאמין לי, העיניים שלי אולי ירוקות, אבל הן לא ירוקות כמו המדים שלך, תגיד לי, מאיפה אתה בא? תרשי לי להציג את עצמי. קוראים לי דופוס, ואני כמעט קצין, אבל לרקוד אני יודע להיות ג'נטלמן. אפשר להזמין אותך בסלואו. באמא שלי, תזמין אותי איזה ג'נטלמן. לי קוראים אותי פוסי, אם אתה באמת מעוניין אה, אה, לדעת. אה, לריקודים. כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עכשיו גאים לבשר לכם שיש לנו זוכים! כן, כן, כן, כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו גאים לבשר לכם שיש לנו זוכים! כן, כן, כן, כן, כן, רבותיי, הפרס שלנו, הדיסק של אבי ביטר מבצע את שיריו של פאף דדי, ובקבוק השמפניה פנטזיה הולך ל... והגברת הזאת עם שמלת ההיריון הצמודה, ולבחור במדים, גבירותיי ורבותיי, זכיתם! בדיסק של פאף דדי ובשמפניה מטורקיה, גבירותיי ורבותיי, קבלו אותם יותר כמיים, סואר רוב! אתה. אני אוהבת חולה על אבי ביטר, חולה עליו. אבל אולי לא תביא קלטת של אדם. אז אמר אדם זוכר אותו, עשר, מת עליו. זוכר אותו, זוכר, גבירותיי ורבותיי, אבל את לא מבינה, פשוט הקלטת של אדם אז לנו מהסטוק, אני מאוד אשמח ברגע שתהיה לי לשלוח לך אותה. עכשיו לכי מפה, פרחה. on your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison is your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off off and yes, shit sharp. And you don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will Smith? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them, flatten them. Like, getting, thought I took a spell. but I didn't trust the lady of my life. She hitting, hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. jiggy jiggy, jiggy jiggy with it. תודה על הפקס השני, מדין אבישר, תודה רבה, ולך ולחברה שלך ענבל, בקרוב נראה אתכם כאן, אנחנו מקווים. תודה רבה לאלמו. אחלה פקס, בן אדם, אחלה פקס. ליאת לנדר, תודה על הפקס שלך. אחלה פונטים, ציורים, בדאווים. ותודה רבה גם לגילי אברמוביץ', זה נאמבר two ניגר. ו... שאמרתי בהתחלה שהתוכנית שלנו יורדת? זאת הייתה בדיחה, מה פתאום יורדת? <laughs> מה? לא, חושבים על אמת. חוגים אל היובל. צחוקים לשנות החמישים. כן, לא, מה? זו הבדיחה שהם הורדת ממופע פעמוני היובל, כי לא הייתה מוכן. מה? כן, לא, זהו, לא, לא באתי, לא התכוננתי בבית, מה מה אני אעשה? הבדיחה שהיית אמור לא, אה, כן, להגיד בעירום. לא, הכלב אכל לי את הטקסט, אכל לי את הטקסט. מה מספר הפקס? אמ, חביבי. תן להם בפקס. 6838908, אה? תמשיכו לעשות אותנו מאושרים, שלחו לנו פקסים מקסימים, כמו ששלחתם לנו עד עכשיו. 03-765-2252, למרות שאני לא מדבר עברית, מה? 765-2252, הטלמסר. איזה סקסי אלגור. לא ראית את זה, אה? לא. גבר מרשים. אתה יודע שאשתו, אה. טיפר גור, היא זאת אחראית שעל כל הדיסקים של הראפ מופיע פרנטל, כן, אתה יודע? פרנטל אדוויזורי, וורנינג. האזהרה מפי המילים הגסות. כן, כן, כן, זוהי אחראית. נו אחלה. היא, מה נו אחלה? זה היה ליובל החמישים של אמריקה. טיפר, if you hear us, this is not very nice what you did about this uh, niggers, it's because they are black, we know, you don't like black because you are white. Yes, טיפר, uh, everybody, this is not nice, we love you, we love you. want to buy uh, we love America. with shit and caca. yes. And good, good diskim. You are uh, don't put, the bravest uh, country among our uh, nations and we love you very, very much. Very, very. And we want you to להדליק משואה זו next year, but uh, please, חליק, יענו, מה? חליק. טיפר, כפרה. יו, טיפר, come, come to the שבת סאמר שואו. come to puff daddy. this Monday. Uh, you know what I'm saying. יום שני, טיפר. טיפר. את יכולה לזכות אם תתקשרי לתל לטלמסר. תאר לעצמך, אם היא הייתה מלצרית, אז כאילו... כל אחד היום, איך קוראים לה טיפר? היית נותן לה כאילו טיפר. זה כזה... כן, תופים. <laughs> אה, כן. יואו, אני מילולי. גלין ג'יגי ג'יגי. מה? ג'יגי... לא, זה כאילו טיפר, עזוב. וואלה? לא. 22 52 תל אביב. All day, every day. חמישה עותקים, אלבום הופעה חדש של שב"כ סמך שיוצא בשבוע הבא, ביום של ההופעה שלהם, כן. שאם תתקשרו לטלמסר תוכלו לזכות אולי גם באחד מחמשת הכרטיסים הזוגיים להופעה הזאת. אז זה מאלבום ההופעה, בעסקי השין, שב"כ סמך, חמישה זוגיים. 765-2252, תתקשרו, יש פרסים. תל אביב.

不行不行，又咋咋又咋咋？又不行不行，又不行不行。你老要咋些？你老要咋些？你比你真厉害！巴拿马的民族不能比，德国的阿克多，加拿大是加拿大，日本的你比你厉害。你比你强，欧洲的世界杯啊，比德国强，你比你强，亚洲的你比你强，你比你强，澳大利亚的你比你强，你比你强，亚洲的你比你强。 כי תירשם בלקט מיבנה ישר עד המכניק אל חשקין במסווה של עץ עוזב כותב בשלום בלירות יופי אחד לילד שאינו לפני שאני מחזיק אני מחזיק מוסר אני מדבר עליי אני רואה את המחר אני יודע אני לא שומע טוב שיפט קס"ק ושולטים על הרחוב יואו פוסי פוסי פוסי יואו יואו יואו פוסי פוסי פוסי יואו פוסי

wanna be your lover. You can call me if you need a fix or two. Girl, you know how we do. Gotta get with you. You can hit me on the phone, dial my number, I'll be waiting. When I see you, we'll be anticipating. can flow, baby. nothing like she was Bahama, Gave a little of the marijuana, run up, in the sauna. She was a weird girl, but she needed a fix. I hit it Wu-Tang style, caught up in the mix. Besides, I need to exercise. Black street with the face going nationwide in your neighborhood, in your valley, in your town.

הבעלים של הדודג'? היי! שמישהו יבוא להזיז את הדודג'! איפה אתה? הנני כאן, מזיז לכם את הדודג', הנני כאן, כן, מתי הדודג' ערב טוב לכם, במקרה אולי לפני שאני מזיז לכם את הדודג', אפשר להציע לך, נערה צעירה להיריון ועיניים ירוקות, את אוסף 500 שיריים המהודרים ביותר שהקלטתי אותם מאז קום המדינה, אולי תחפצו, אני אזרוק פנימה גם קלטת של תקומה? בטח, בטח נקנה את האוסף שלך, יאללה תחפף, לפני שאני מביא לך בנגיחה. שתהיי לי ילדה משהו מחתן השמחה של החתונה, דוקטור דרי, יחד עם אלל קול ג'יי. זום. זום, זום, זום. know you a freak before the album went platinum. You hardly speak, now your skin grinning. Gassed off the chrome rims in 20 room mansion. I rest my Tim's in. Uh, I'm feeling how you shake it. Rings in your belly. I can't take it. Sauce up your moe, money make it. Last week front, tonight but naked. I got the flavor, make them zoom a zoom. Uh-huh. The LL Cool J, give me room. Look up in my eyes as I lower the boom. 20,000 freaks packed up in one room. Uh. All I wanna do is zoom a zoom zoom zoom. What you wanna do? Uh, what you wanna do? All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. What you wanna do? Uh, what you wanna do? Uh. Once again it's on, can't be home. The crime got me in the zone. Homies blowing up the celly phone. The world knew I had to come once more. And just to let y'all know, I do my thing and still blow. Enough to burn 10 mil sales confirmed. The most anticipated since Tyson's return. So come on everybody, let's all get down. Cause what we have is a brand new sound. All the mommies in the house getting live tonight. They wanna. Uh, and all my dogs feel the vibe tonight. They wanna. Say what? All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. Uh, what you wanna do? Uh, what you wanna do? Uh. I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. Dre, what you wanna do? Mr. Smith, it's on you, uh. In other words, it's gonna be like that. You young boys is blind. I'm seeing them cats. Evolutionary, revolutionary, and legendary. I got a climax waiting for each and every cherry. I'm like a narcotic. Niggas is microscopic. Dr. Dre and Cool J it's the topic forever. My lyrics is rough and energetic. Them cats is blazing. I don't get it. It cosmetic. If Shorty wanna step up, I twist his neck up. You can't get no money battling me. That's like like ripping your check up. What, partner? Take 10 paces and turn around. That quick, your whole ghost town is burning down. What I spit manipulates whole clicks. Make them conversate on how real niggas ride my dick. It's like a serum, I just can't hear them. All them new niggas popping new shit, I, never, never fear them. As we proceed. קל לזמזם. אה, כי... טיפר. לא. לא? zum, zum, zum. לזרוק הקולה, נראה לי שור, שם יותר מחצי סולה, כואני ולירון הורגים בארץ ובסול, ג'ינס מאוד גדול, ליקה בכחול, וטראפיטים מתקתקים באירוסול, וזה לא רוקרול, לא לא זה לא החול. כל הנגר רוצים וכל הביצ'ר רוצות, עסק שחור, חמישים וחצות, כל הנגר רוצים וכל הביצ'ר רוצות, עסק שחור, חמישים וחצות, כל הנגר רוצים וכל הביצ'ר רוצות, עסק שחור, חמישים וחצות, כל הנגר רוצים וכל הביצ'ר רוצות אפשר לעשות סדרה שדוקטור דרי היה מגיש אליו ויקראו לה רחוב זום זום? <laughs> סוף סוף! ידעתי! אללה בבאללה! אללה מג'אללה! אללה פדלאללה! אללה אינשאללה בבאללה! אללה גגלאללה! אללה גגלאללה זה חדש! גלגללה. לא, גלגלה, גלגלה. גלגללה, זה התוכנית של אה, עזה, זה, זה רשת לנהגים עזתים, גלגללה. 7, 6, 5, 22, 52, תל אביב. השעתי את עצמי, זה העיקר. 03, רק תבקשו שירים, זה הטלמייסר שלנו. באנו, צחקנו, ויש לנו היום חמישה עותקים מאלבום ההופעה החדש של שב"כ סמך, 20 לשני 98, הופעה חיה בקריות, ו... ו... חמישה כרטיסים זוגיים. תעשה את זה מתלהב, אה, חמישה כרטיסים זוגיים. אתה יודע, הפאסון הזה שבנית לך בתור שדרן רדיו סקסי, כאילו זה מונע ממך להגיע. חמישה כרטיסים זוגיים. חמישה כרטיסים. חמישה כרטיסים זוהים. יפה. להופעה האחרונה שלהם. הופעת הפרידה בסיבוב הזה. ויובל ועדי, האיום ששלחתם לנו בפקס באמת לא יעזור לכם. תקשרו לטלמסר כמו כולם, בטלמסר מקבלים את הכרטיסים ואת הדיסקים. בפקס משעשעים אותנו, אחלה פקס. תודה רבה לשגיא כהן, ותודה רבה לאח של אה, דדו, עודד מילמן. תמיד הוא מתעקש, לא כתבת שאתה לא אח של דאדו, זהו. רועי, יש, יש, מירון, רועי מירון. שאתה יודע, עורכים עליו בל"ג בעומר.